zer nahiako, itxu alamando. Ez bata ez bestia, nik itxu mandoka. E, e, ingun. Zer nahiako, itxu alamando. Ez bata ez bestia, nik itxu mandoka. Utsumandokan hitzezitz atalean Charles Bidegen usu eta bekanetaz aiko zaiku. Kumita berri bat Marta Lushan soziologo da eta Euskal Herriko Unibertsitatean jakazle matxismoaren lanho artiak deitzen den kronika zabaltuko deiku. Oaikuan emaztiak mintzo behazaliak pisegitea juiten. Eta hamasei hamazazpigeren menteko kronika diela eta Jose Antonio Azpiazu Euskal korseriotaz aiko zaiku, ahatze gabe lauren zaikula be kanto aholkiekin. Ekin badoka. Has gitin. Euskal ke arteko berriak jeraikitzen balin entzun duke zie balimba oier oa pujolen kajia. Hoita hameka urte dutu, jitez hegoaldiara, luoson bizi, lapurdin, eta bi eta bost urtetako hauren aita da ustezko eta kokidia litzatekuan, Frantziako estaduan lau urteko presuntegi zigora bete berri du. Be zigora beteik, untsalaz, etxeat utzuri behar luke, familiaiki lankoekin berriz elkartu eta lanian hasi. Bena, etzaio hoiagitu. Zertako? Kasien komprenitzeko, Espainiako goa behea politikoei sobat pausatu behargo diogu. Han eskunia da podeian, Partido Popular alderdiaren bidez. Alderdi hau eskun gordina da frankismoaren hume eta hildo hortaik tortura pratikatzale trebia izan da beriki arte. Podeian balin bada gehiengoa usua ekin, azken denboa hoietan salda belzten hasi zaio. Desastre ekonomikoa sortu du Espainian, barne zatiketak badutu alderdiaen beian eta korrupzioa kasus josik da botze mailiak bizkaraen emaiten hasi zaitzo. Hoi dela eta, Partido Populara behartuik dago atenzionia bestenua bestenuapait emaitia, karten nahastia. Hortako, etaen hautsaen berpistia beharrezkoa zaio. Ordian, lehentsago aipatu gunean oier oa pujol gaztia, Espainia alatzia galtegindu Frantziai, euro agindu baten bidez. Espainiare jakusteko dezagertuik den terrorismoai beti borrokan aidela. Frantziako justiziak ez du euroagindu hoi hun hartu, Espainiak gaztehuni leporatzen deitzon ogenak ezpeitia Frantzian deli bezala kontsideratuik. Pentsa ordian nulako terrorista lan juza izaten ahalden oier oa. Be zigora beteik beraz, Espainiai estradizioa ukatuik, Frantziak ez du jaleike gazte hau libre utzi, hola, mendekuz, pentsa jaleiteke, edo Espainia ez sobea gaitzia zinahiz. Eta ordian, zer egin du Frantziak? Behetxetik hurun bizitzea behartu du, azine a rezidanz, den bezala. Prezontigitik elki bezain txari, epailiak manhatu deio saint germain en laye herrian bizitu beharko ziala. La resoron lana balinbazian, Saint-Germain-en-Le dela kohortan estu baldintza hoietan nula egoitza bat alokaida ahalezake. Gainera, hi hau oso, xika da, alokaidiak ikaragarri kaio. Denen giza, oierek lan bat txerka ahalezake prefosta. Bena hoie, etzaio aizatuik. Zen eta, egun guziz, komisalde gialat juan beharbeitu puentatzea. Egunoz, eta hiualdiz egunian, goizanko bedeatzionetan, arestiko bietan eta bostetan zaila baldintza hoietan lan egitia. Egun ez ezin bada, gaiaz lan egine jalezake ordian. Ez da e, zen gaiko bedeatzionetaik bihamen goizeko bedeatziak arte debekatuik beitzaio den lekutik elkitzia. Frantziako justiziaen ikuspuntik libre den gizon hunen kasia nulakua den aipatuik, bakotsak egin detzala behe gogoetak, inbea balin badu pu. Chers Leshby Design, Kisses Is. Kisses Is. Kisses Is. Hitze zitz usu agertzen hitze untat, Charles, eta bai. justoki, behar hortaz harriko dutuk, usu, usu. Usu eta bekan. Horren, hor, or, Maketatu nahi dute, adiazin nahi dute nola e, mintzo anitzetan ez nahasten, baina demoraren arabera ikusten duguna, nola eh, ikusten aldugun ere ere muaren arabera. Hauden, usu ez dut hartuko, baina hartuko dut lehenik bekan. Bekan da bat eta kan, noiztenka biziki gutitan gertatzen den zerbait. Eh, denboran eman zen, bekan ikusten dut. Baina, akzen balimada da bat, dekan, oakzen dira bere eranai berezia badola eta bereziti landareetan. Nik, karotat egiten dut eta bekandu behar ditut, eranai dut, kentzen dut eta behaz gero gutiaru dira. Arboletan ez da beste egiten, baina oian bat enosez nahi ditut, gero zuaitzak edin, tipiak eta hori kentzen dut bekantzen dut. Frantzesa ez da bat ere hola, frantzesa ez erreten du eklerzi egen ustez. Bon. Argaldu, berbara, balitate, ez dakit. Baina, bekantzen bai. Orduan, bekantzen bali madut ere muaren arabera, gero, demoraren arabera erreten aldut ere gauza bat bekan gertatu dela. Horren, badakit anitzet ez dutela gehiago erten, erreten dutela arraro edo lutitan edo. Baina hararro badu gauza bat erra nahi du ere bitxi pixka bat, ez batarrik bekan. Horean, hori itertzen du hemen zen dukonariak eta hori itertzen dute. Demora eta ere moa. Eta atontzario, hori akzen bali madut usu, gauza berada usu, lehinetan, barnetan gial, komprentzen dugu, maiz, ardura, eh, bestalean sarri egiten baitute, baina oakta azten du sarri, bestaleko sarri erren nahi baitu usu, sarri ere erabiltzen zera landareetan edo kampainako gauzetan, eman zen, basu sarri. No. Erren nahi zuela ere tinko. Eta usu gauza bera da. Zerbait balin badut, bela edo, usu diten balin bada tinko, frantzesez erreten baita dru, da betxanaren kontra. Eta horrean, lehen erreten aldu dana, behaz, zera, baratze batean eda, usu diten balin da, dero lehatzen ez, demoran, eta dauza bat usu lehtatzen dela. Behaz, usu eta betan alde horretatik, eakusten dute, e, nola egiten duen juri espirituak, hor mm, itzen eta erranaia pixka bat leha arrasteko. Mm-hmm. E, asko eta usu horin behar lukeke bai? Horien, asko, hor badut zilo bat buruan, asko lehen uste dut hemen kostaldian eta liburuz, fen, liburuz klasikoetan, asko erranai zuen hono asti. Bai? Mm Asti. Eta gero, emeti, emeti, bon, asti diaten du, edo aski, aski, batzutan asti ikan nahi du anitz, ebai. Pentsatzen du lehatu dela. Ba nahi nahi ze, hori joan behar tekstuan ikustera. Eta jo, lehen erraten nuen dut anitz, ba hori bazen, jadanit, eta asko bestalian beste, horret beste indar bat hartu du anitz errateko. Baina lotua zen lehen dure askiretin, Hori da, frantsesek erreten baita pamal, guai pa mal, ez da pa da... Zerbait, eh, ba- badela, eh, badela, badela, maitira. Edo azkeda ditake, esan, atzo nintzen urtaz, eh, behin, behin, jende komprenzen dute aldi batez, aldi bat behin. Bara hemen, lehizagarrak ere, bere liburuan, biblian, efean, evangelioan, baina... Banoen, ahiet, eh, mendila hartzu bastidan, gaitaren uh, eh, kursi bat eta bezkoitzen eta behin ez da aldi bat da lehenik, behin egiz hori, lehenik, nahi ikeren du bai, aldi bat eh, lehena izan berda ez, baina hori da lehen bezitu egan nahi Behin, lehenik, eta gero, oai, dur baliatzen duruna. Beraz, itzoiet amiatzen dira, Eh, erdaraz bezala, erdaraz neoteztu kasuk egiten, erriten balin bada venu pluto bihitzetan, to hori asentoa ezertzen du, zaren tost da genedu erretzia. Tostar bezala, tosta. Eta behaz erretzia balin bada, bada zerbait presatua. Eta orti dinda pluto. Bana, frantzez mintzatzen den diendeak, iztu kasuk egiten. Mm -hmm. Azten da, gero. Paris. Kuntza eta bada. Beraz, usu eta betan nitu ikusten dut. Apirillaren hogeita bile eta hogeita iruan, Konfederazioen Peizanen Kongresua Euskal Herrian. Bi egun solas eta bi itzordu deneri idekiak izpurako bentabehi gelan. Me Apirillaren hogeita bian, asteazken, arratzean, afari animatua, Frantzia guztitik jin laborariekin. Bildozkia brazan errea, gazna eta deserta. Gaualdia, klika, xiberutz eta kiki bordatzorekin. Apirilaren hogeita iruan ostegun goizarekin, amaiketarik goiti laborantzako ministroarekin debatea. Bi goiti mintzaldia, laborantza egikoia etxaldeak atxik parte hartzaileak, Michel Berroko Iriguen Eskoaleriko Labarantza Gamarakoa, Mariz Kaseno Luhamako Lehen Dakaria, Jean-Christophe Kroll, agroekonomista. Apirilaren hogeita bi eta hogeita iruan, ELB eta Konfederazioen Peizan sustengatu. Baigo Riko Kulturaldia. Nafagoaren eguna, apirilaren hogeita zeian. Goizean ikastolaren askaria goineko plazan. Ondotik, desfilea eta ikusgahia helizan, betiko lajain dantzarekin aperitifain zin. Ego erritan, ikastolaren bazkari gastronomiko alaitua. Euskara zabandua. Arratxaldean animazioak taleiotik dantza ikusgahia plazan. Egun guzian aurren txokoa izanen da, irien lagunak elkarteak alaiturik. Eta aratsaldean konzertuak kikibordatxo, eromerian, txutik, itziaren txemeak, olako, tabukatzeko tiri eta teri DJ-ak. Opa gazteri, eh? Bom, laurentz, haupa gazteak eta gu hain gazte ez gienek urdin, eh? Demerratzen gutuk. Iretako mintza adie, Ni guano gaztenuk. Bon, ados. Bon, ale. Hore nigitu polemikatzen hasiko, ez di palio, txixenien kanto eta. Ez palio kesatzia dena den paga berauk. Eh? ze nahi duka jakin ze kantoa entzunen dugun? Oida? Bai, lehena zer datekin? Ebe sasoineko kantoiak. Bakeka pilangiela. Eta, uh, aminimat txekatu diat, apila ze, zerbait aipatzen zien kantoik bazenez. Mm. Ezagutzen dek apila lura dehan. Ah, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez. Ez, apila gaina, bai. eh? eta, bon, Apila faze, bai? Bai, eta gio bakik, eh, guai, uh, udaberrian sartu gila, odian lehenik asiko gila udaberria ipatzen dian kantoe bat uh, entzunez, uh, ez ditxu, uh, kantai famatia goizegi juntzaikuna basian, eh, bazian bere diska batean apila kantue bat, eta idu jala kantue hoi duk eh, Salvadorena, Eta irringarria da, zenta hor, euh, bon, haipatzen dizu amini bat, eh, kantue hortan, bo, jinko jauna eta abaduko lako euh, elizari lotuk euh, izan bait, mena, ale, euh, ala, eta euh, erraiten du kantue hortan beti buialate eh, horra zaiola euskal herria, eta noizateke euskal herrientako udaberria. Hora, seguraski, eh, hor, eh, azken urte horietan, hain zuten gunean, eh, Tunisiako, Magrebiako udaberria, hanko udaberria, eta beste, mm -hmm. irringarria zen, eta hor hartu izan, eh, bon, agian izan zian, bai, eh, ez eh, dakit... euskal herrian udaberria? Edo, beste lekuetan, beste herrietan. Bon, bedena den, hor, eh, Salvadorek aipatzen dik euskal herrientako noizko udaberria, Beraz, eh, be, kantue hau dela. Odean, Salvadoren ez dituen kantue bat duk eta kantue eder bat, beraz, ez ditxu kemanik udaberrian zuen dugu nahi bauk. Zona yourself. Atxemandokan beraz, atal berri bat, irekitzen dugula, aspaldian eta hitzamanik emakumeak agertuko zirela sai juntat bena zaila zela lortzea, ba, eben nago, Marta Lushan deitzen den batekin, Donostiko Unibertsitatean, eta ordian zu errakazle? Bai, e, soziologia gaietako irakaslea naiz, hemen e, antropologia eta filosofia fakultatean, eta bueno, ba horretaz gain bestelako gauzak egite ditut bizitzan, eh? Ez da <laughs> ba, bestelako saltzetan ere ibiltzen naiz. Bozuekin aipatuko duguna aste aste da ba egunoreko agian begibistala jauzten jausten edo saltatzen estena. E, hasteko ba errandute ben sagitz bezala nekeziak bazirela irati munduan eta publikoki emakumen topatzeko hitz egiteko edozoin gaietaz iparaldeko kasuaz mintzo naiz, kasu honetan, harritzen zaitu? E, ez, eta ez nahu harritzen, bueno, nik dut, agian gero eta emakume gehiago hitz egiten duela bai irratian, bai telebistan, bai beste lako espazioetan, baina batzutan hitz egiten dutela hain zuzen ere emakumeak direlako. Eta ez, ez nolabait ere e, irudi edo emakume izlari, emakume irudien bila gabiltzala. Eta orduan, uste dut beharrezkoa dela, esan nahi dut emakumeek hitza hartu behar dugula eta baina e, e, ba, uste dut ere hor trampa txiki badagola, ez? Batzutan ematen duelako hortxe zaudela emakumea zarelako eta ez esateko duzun hori oso interesgarria delako. Orduan, e, ni hori biltzen naiz, ez dakit ekilibrioak egiten, eh? Ez dakiala batzutan konbidatu goten aguten emakumea naizelako eta edo pertsona interesgarria <laughs> naizelako. ba, ez dakit, igual kasu honetan da, emakumea zarelako zen eta pertsona interesgarria ziren edo ez, ikusiko dugu. <laughs> bai, bai, kasu honetan argi dago. <laughs> Beraz, bueno, ba, onartzen dut konbitea, emakumea naizelako, eh? E, emakume izateaz posposin eh, nagoelako ni ere, eta, haber, interesgarria naizen edo ez, ba, ba hori entzuleek erabakiko dute, ez? Hoi da, beraz, eta ariketa txipia zen, e, esan bezala, eguneroko begi eta saltatzen ez diren eta machismo horik, e, beraz, behaztakit, ba, laetxeko lanak egin dituzun edo... Ba bai, azienan hasi nintzen pentsatzen eta esateko lagun batekin isketan, ez? Hauetarako, gauza betarako lagunak oso garrantzitsuak dira, ez? Gauzak ezaizkigu guri bakarka, e, ez? Bururatzen, ikuste dut horrez, ezagutza kolektiboa dela, eta gauza hauetan ere, ba, askotan olako gauzetan hitz egiten, olako gauza buruz hitz egiten dugunean, mikromatxismo hitza agertzen dela, eta ezot, ba, gure ustez ez hori ere zalantzan jarri beharko genukela, ez? Eguneroko errepikatzen den, ez? Eta rutinan erabat marrenatuta dagoen hori ez delako mikroa, ez? E, bastante makro biakatzen da, ez? Azkenean, eragin horren gauza txiki hoien eragina, ez? agian bestelako haundia gotzat jotze gehitugun gauza batzuen eragina, baino garrantzitsuagoa delako. Orduan, ba hortik, ez, lehenengo gauza mikro hitza hori zalantzan jartzea, eta... Horrek, horrek, horren e, mikro daitzen horrek behititu agian permetitzen beste basakeia eta gauza batzuk e, onartzen direnak eta onartu behar ez diratekenak. Bai, bai, eta gainea mikro gauzak ez e, txikitzen ditugunean ez eman behar du ba, horri ez diogula erreparatu behar, ba, ez horrek ez duela garrantzirik eta dut, egunerokotasunean gertatzen diren gauzak bueno, batzuekin bentsat barre egin beharko genukela baina mai gainean jarri. Ez? humorearen bidez bada ere, ba, bueno, ondo dagoela, ba, hori horrela dela eta gertatzen dela, ez? E, ba, ez dakit ikustaraztea edo, bai? bai? Eta, bueno, ba, horretaz, olako gauzetaz eh, pentsatzen hasi, eta burura etorri zitzaidan lehenengo gauza izan zen, bueno, ba, batzutan ni neuk egin dudan ariketa bat eta dala, ez, asamblada batean zaudela, ez, ba, igiratzea, ba, jendea noiz altzatzen den pixe egitera edo erretzera. Hau da, jendea jendeak zen uneak e, eh, era, e, eh, aukeratze dituen gelatik ataratzeko. Eta, eta, e, eh, e, konbidatze zaitu zete ariketa gau egitera, baina ikusiko duzue askotan, gehienetan, hitz egiten ari dena emakume badala. Orduan, bueno, ba, galdera da, zer dago honen atzean? Zergaitik, ez, aukeratzen dugun une hori, ez, hain justu izaten den emakume bat hitz egiten ari denean. Uste dugulako emakumeek esango dutena, gizonezkoek esango dutena, baino garrantzia gutxiago duela, edo, bueno, ez dakit agian eh, palo gutxiago ematen digulako emakume bat hitz egiten ari dela e, gelatik ataratzea, ez dakit hor, uste dut ez, ba, jerarki kontuak eta baita ere, ez islarien, islariek esango dutenaren garrantzia, bueno, ba, zer esanik baduela, ez, edo, bintzat, aita figuraren errespetu horren austia. Izan zitekeen, edo, edo, bestela ere, ba, geroko ez ez, askotan, <laughs> uste dut askotan, gizonek esate dituzten gauzak pisu gehiago izaten dutela. Orduan izan daiteke, bueno, ba, gerora, ez, e, e, hildoa jarraitzeko, e, bastakit arazo gutxiago izango ditugula. Beraz, ba, bai, ez, ba, badago, ez, patriarkatuaren errespetu hori aitarena izan daitekena, edo baita ere ez, ba, gerora ze gauzei ematen dizkiegun garrantzia, bueno, ustez, ez, berdintzaleak diren espazioetan ere. Hori, ez dut ulertzen hori, gerorako hortik aurrera? Gerorako esan nahi dudana da, e, askotan, ez, asamblada batean e, gaudenean, pertsona guztien hitzak ez direla e, berdin e, kontutan hartzen, eta ez da bai da garatzerako momentuan pertsona batzuk izan dutena eh, normalean pisu gehiago hartzen duela. Eta askotan, bueno, ba, horretan eragina du gizon edo emakume izatea. Ez bakarrik, bestelako aldagai batzuk ere. Ez dakit oso ondo azaldu duan, ala ez? Azaldu bai, eta zea, ikusi, eh, nola bi bizipenean probatzea, ikustea, sentitzea. Bai, bai. Bueno, niko egiten, egingo nukena da jendeari konbidatu. Ez, bai, asamblada batean edo e, e, hitzaldi e, batean, baina, bueno, da uste dut dela, leku egokiagoa, ba, ezer esan gabe, ba, ba, beak eta txiki bat egitera, ez? Eta bere buruari ere galdetzea noiz saltzatuko litzateken bera. Eta nahiko sistematikoa da hori? Eh, bueno, nik batzutan egin dut, ez da, eh, ez beti horrela gertatzen, eta gainera, ba, bueno, baliteke ez, emakun bezu zatutako ba, asamblada bat egotea, eta hor ere, aztertu beharko genuk ez gertatzen den, baina, bai, bai, e, bai, bai, emaitza, emaitza harrigarriak ditu, bai. ariketak, bai eta hor ez da aholkurik emateko, eta zuaz pixa egiteak gizon bat mitzo delarik, edo ez da ez hor? Ez, bueno, e, agian bai, ez, e, agian aholkua izango litzateke pixe egitera jun zaitez pixe egiteko gogoa duzunean eta ez horren beste erreparatuz ez hitz egiten ari denari. Baigogiko kulturaldia. kulturaldia. Apirilaren ogoita bostean musikaldia guk ta guk tagak baigoriko helizan aratzeko behatzietan. Guk taldearen kantuak, Juantzu Zeberio eta Jagoba Astiazaran kompozitzaileek moldaturik eta Ertz Gambara Orkestrak Eskualdeko musikari, kantari eta bertsolariek lagunduko dituzte, Astezkenekoak, Aire aizpak Sendarineko aizpak Baigorriko gaiteroak Sustraiko lina eta Fredi Paia bertsolariak Basaizeak antolaturik Semperen, lareko kulturgunean apililaren ogoita lauean, ostirala, sortziak eterditan, Mon Vieux et antzerkia. Pierre, erretretatu gazteak, Leo, larogoita emeretzi urteko gizon bat adoptatzen du. Trista izan gabe, zahartasunaz eta bizibukaerako ikusmolde bat eskaintzen duen antzerkia. Presioa, ogoi eurotan, presio mugistua amalau eurotan. Lekuen erosteko ikusgarri ahatxean edo lajeko.fr webgunean edo daituz 0 bost, bost bederatzi, bost lau, bederatzi iru, bederatzi sei zenbakirat. Zatozte, Jean-Pierre eta Leoren unkigarriak eta jaroak diren eguneroko egitualen segitzera lareko kultur gunean. Eta ordin, laurentz, hi nuiz bahua pixe egitea? Ni goizoz. Lehen lan adiate hori, eh? Ah. Ez ez, hi, ege, ez enu, enukene bizi privatuan sartuko, mena goizoz. Ados, eta bigren kantoi ordin? din? Bigarren apilangutzaka, Eh? Uano? Bai? <laughs> Ba, apilan gitzak, bai. rez, mena lehena ez zean apila, bena huaik entzunen dugun kantoia, apila, apileko larosa deitzen da, ezagutzen du? Bai, eta duk zaiz. Eh, eh, patxi zaiz, eh? kantari edera, bai. agian ez dik, eh, mexidian arrakasta edo espantoa hondik, bena zinez boz edera beti kantoe unkigarria kantatzentik, eta beraz ebe sasoineko kantoe hori entzunen dugun, nahi baduk patxi zaizek emanik, apirileko larosa. Gau bildu batea, miniare mia odol egun senti izen baten gainean nigar bat isuri bihotz baten minean arrosa irudi Moiz baten zarrez lerturik Agur esan nizun agur Malko bete zagur Agur esan zenidan Ene arroxagur mine eta malgoz Gorroto eta maitasun elkar leian itoz Apirileko arrosa maiatzean joana biotzoko batetan lehertzen da ez dandaz Goiz triste batean bigarrez lerturik Agur esan nizun agur Malko bete zagur Agur esan zenidan agur Ene arrosagur zierraieta Sartu zinen arroxa Apirileko arroxa Ene zamin poza Ene bizierraieta Sartu zinen arroxa Apirileko arroxa Ene zamin poza poza batea nigarrez leturi agurra san nizun malko bete zagu ene arrosagu agurra san esan hain izonagu, laister arteagu. Ikastola Rock zazpigaren edizioa. Ikastola Rock! Ikastola Rock! Apiraren goita bostean azparniko teatiolan. Ikastola Rock! sortzietan, ordu alaia, happy hour. Trikiti araiturik. Ondotik, konzertua esne beltzarekin. Abdiraren ogoita bostean, azparneko teatiolan. Ikastolako! Baiguratak, beruako ikastolek, antolaturik. Uhu, eskualdunak! Nuntzirezte! Zuhi jaiki, keien denut perroat basko, eskaraz mintzu zira! Euskara eta biarnesa, biak badazkit nik. Nor zirazu, eskualduna ala biarnesa? Ebe, sarnegu eta fier. Apirilaren oite batzitik maiatzaren irura, sarnegu uegunak! Handugu Euskal eta Oksitanio kulturen bilgunea Anitz Mintzaldi ikusgarri, afari eta kontzertuekin bidasuneko erri inguruetan. Adibidez, apilaren hogeita magean, akamaren afari bat zazpie eurotan, Euskal eta Biagnes kantu eta dantzekin. Baita ere maiatzaren bian, konferentzia eta erriko apairu bat burgu erreiti errian. Antzigabe neokotilun ikusgarria erangon. Eta bukatzeko, larun bat atxean, animaleko konzertuak bardo zen. Hamar eurotan baizik? Oske. Opion du peuple. Bongo botrako eta egin motaldeak hori zanen ditugu bazterrak berotzeko. Beraz, apirilaren ogoita behatzitik, maiatzaren irura, denak sarnegu egunera! Duzau sarnegu eguna! Ah uh Jose Anton Azpiazu, beti heben zurekin hamasei, hamasazpigaren menteko kontuak eta kontatzen, e, pasaden astetan eta emakumeak eta lioarekin zen garantzia edo lotura ikusik, oai, itxasora bagoaz eta ba, nik uste Euskaldun askok, behintzat e, ez direnek, ezagutzen ez dugun historio edo gauza batzu eta ara urbilduko gira, Hala nula korsarioak. Askotan nahastu egiten ditugu ere bai korsario, pirata eta ez? Bai, egia da, korsario eta piraten artean teorikoki badago desberdintasun bat. Azkenean, korsarioa dira erregeak baimendutako nolabait permiso batekin ateratzen ziren beste erresuma baten kontrako ba, flota edo itsasontzien kontra. Hau da, erres, e, erregearen baimena zuten. Piratak berriz bere, bere kasa zebiltzan. Piratak berak egin zuten, inoren mende zeuden ez erregearen mende ez. Eta berdin atakatzen zuten, beren arerioak, oberen adiskideak. Berdin zaie, azkenean da, ba, itxasoa, itxasora atera, eta aurkiten zutenakin, ba, ura harrapatu eta ura aprobetsatu bere, bere benefiziorako, bere onurerako. Hmm enpresa pribatuak. Hori da, enpresa pribatuak, baino bai, gaur agert, hainbeste agertzen diren nolako pirata-pirata, baino itxasokoak. Pobre hauak, gaurkoakoak, gaurkoak ba, aberatza dugu, eh, bankariak eta horreikea eh, beste sistema batzuk eramati juste, baino antzerako espiritua, piratena. Mm dena bai batak, bai besteak, e, itxasale trebiak ziren, arrantza mundutik etortzen zirena, jakin itxasoaren ezagutza hori behar baitzuten, bai batek, bai bestek? Bai, hori e, kontua pixkat atzera jo behar da, behira, e, Euskaldunak eta orokorrean e, ba, Europarrak e, kendezagun bikingoen kontua amezortzigarren, beretziaz, beratzigarren, amarragarren mendean, itxasoaren beldur ziran, itsasoaren beldur eta itsasoa aprobetza zuten behar beda ba, eskinan, pasterrean, ba, kostaldean. Baino barrurantz e, nekez joate ziren, batez ere kantauri itsasoa oso gogorra zelako, oso arriskutsua zelako. Baino e, Euskal Arrantzaleak nolabait lurrak, lurren pobretasunak, o txirotasunak bultzatuta itsaso aldera joar behar izan zuten bai arraina harrapatzera, bai baleak garrapatzera, gero haren olioa saltzeko, ba, argitasuna emateko, eta horrek diru asko ematen zuen, eta gero baita merkataritzarako ere bai. Claro, ja itxasuan ja, adituak ziren, e, asko ibilia ziren, baino gero betidanik ba, erresuman arte, arteko borrokak egoten ziren, eta borroka hoien barruan batzuk alde batekoak eta beste batzuk beste alde batekoak, eta lehen aipatu dugun bezala Eh, errege batek ematen zien patente de korso, oda baimena, baimen beresia, korsoan, ate, korsoan eh, ateratzeko, eta ba, iparaldekoa, frantzikoak, edo inglesak, edo holandesen kontra egiteko. Azkenean, ba, itxasua eh, izan da Euskaldunentzako ba, irten bide bat bezala. Itxasua ez balego, Euskaldunak itxota egon golirake bere lurraldean, ze lurralde txiroa pobrea direlako. Orduan, e, eh, nolazpait, korsarioekin e, segituz, e, zer, batzuk bezala ziren? Bai, hori da, izen e, aproposen hori izango litzateke. Azkenean erregeak esaten zuen, nuk, nuk e, erregeak ez, zeukan flota bat, ez zeukan itxasontziak borrokatzeko, eta orduan e, itxasontzia zeuskaten personak edo herriak, ba, bultzate zituen, e, ba, gerra egitera ba, iparraldekoari, edo ingresari, edo itxasoan zebitzen, edo turkoari, baita ere, hemen ibitzen zirenak. Eta orduan, ba, bai, mercenario antzekoa ziren, eta hor zebitzen, itxasoan, bueltaka, ah, ia zer rapatzen zuten. Baina, kontua da, ez zirela korsario gutxak, askotan ziren, arrantzaleak, eta momentuan, edo, nolabait eh, politikoki nahastuta zegoen garai batean, ba, korso, korsario biltzen ziren. Hori gertatzen da, abur bat. Berez, korsario e, ofizio hori o lanbide hori berandugo etorrikoa da. Hasi ziren arrantzan, gero merkataritzan, garraioan, eta erregeak armadarik nola ez zuen, ba, herri horietara, donostiara, eta ondarra bira, eta mutrikora joaten ziren, eske, bueno, zue baduko zue baimena, ba, e, edo inglesek, edo e, holandresek, eh, etortzen baldin badire, berakin borroka baldin badaude, gerrata baldin badaude, beren kontra egiteko. Hau zen, korsonarioak, ba, e, nolabait e, armada paralelo bat, e, paretekatuko bat, baina ez zen ofiziala ofiziala ez, ofizialtasuna emotazion horrek baimen horrek, patente de korso famatu horrek. <laughs> Zent, suposatzen dut hor, etzela... Eh armada paralelo hori nula spait e, nola esan ezake hor armadoreak ere izan behar ziren ez zen edo partitzen ahal etxean etzeukan zeukan barku bat eta harekin partitzen ere nahi dut armadoreak infrastruktura diru atzean izan behar zen hor ez da edo nor gai itxas untzien eta itxas garatzeko. bai noski noski hemen zegoen, itxasoro itxasorekiko kultura bat Ne, kultura bat, eta Gau, beti doku itxas, e, nolabait itxura bat edo pentsakera bat, korsarioa direla ba, itxas lapurrak bezala, hor da biltzala bere kontra, ba, e, beren gizartetik ies eginda, itxasuan, aberze balia bide aurkitzen zuten e, jakinda. Baina ez zen hori. Azkenean ikusten dugu bai donostian eta bai ondarribian, ondarribi eta donosti izango dire korsarioen topaleku garantzitsuenak, marinen larruntak baino gehiago, e, onolabai, e, itxasontzia jartzen zituztenak eta grau dirudunak izan behar ziren. Eta askotan, bertako alkateak, bertako alkateak, bertako agintariak, bertako merkatariak jartzen zuten dirua itxasontzia egiteko. Eta gero, bera marinelak izango ziren, ba, hori, beste lanik ez zutenak, eto arrantzarik ez zutenak, o arrantzan ordez, ba, korsoan, ba, e, sartzen zirenan. Zergatik korsoan, ba, uste zutelako, askotan arrantzati baino korsotik diru gehioa oteratuko zutelako esperantza horrekin. Azkenean, zerbait harrapatzen baldin zuten, adibide bat oso, e, oso askotan gertatzen dana, bordeleko itxasontziak ardoakin, ardo kupelekin jota zirenean, Bai. Orduko ze ardua, eh, bordelen, eh? Bordelen oso ardo ona eta estimatua. Eta orduan e, piratantzako edo korsarioentzako bordeleko itxaso, e, eh, itxasontziak ikusita e, ba, arduakin, ba, ura erakargarria zen. Harrapatzen zuten ardo hori, batzutan pixkat pasatzen zuten beren itxasontzitara kupela berak edateko, zehetzuketan ardorik, sagardua erabate zutelako, eta gero baita ere saltzeko ere bai. Azkenean, hemengo portuetan, donostian, e, ondarribian eta gazteizaldean, eraman ezkero ardua oso, oso estimatua zen, eta dirua ateratzen zen horretik baita ere. Hordian, mm-hmm. zer e, erregeak emaiten, emaiten balin zuen bere baimena, zer zen tratua hortzaz gain e, eta dirua eran baituzu edo zerbait ateratzen zutela? Bai, behira. Hor, e, aipatu dugu bordeleko e, eh, itxasuntziak, ba, behar bada, ba, arduakin joaten zirenak. E, zerbait harrapatzen bat zuten, berak etorri behar ziren. Bere maitzakin, o bere barkuekin, harrapatuko barkuekin, etorri behar ziren donostira o ondarri Han zeuden erregearen ministroak, erregearen ordezkariak, e, behedoreak esate zirenak. Eta arek esate zuten, bueno, nola harrapatu duzue, han, zeinak ziren, frantzesak e, Frantziakin gerran gaude. Orduan, e, ba, arrapatutakoa legezkoa da, beren legeekin, noski, eh? arrapatutakoa da. Eta legezkoa baldin bada, orduan ikizuten, e, eunet, e, bostetik bat, Kinto real, esate zena Kinto real, bo, bostetik bat erregearen Hau da, erregeak ere, bi, bi etekin, bi probetxugarri, bi probetxugatara zituen. Alde batetik, berak ez zeukan armadan ordezkoa zen eh, korsarioena, eta beste alde batetik korsarioak e, eh, eh, kontrarioa errapatutakoa, arek bostetik bat, e, eunotik hogei, berak berantzako zen, aprobetsatzen zuten. Kontua da, a ber, zutenen kontu hiekin ze, ze tratu egiten zen, izkutatu egiten zituzten gauzak, eta horlakoak, eta baino, baino bentzet, e, bentzet, asiera bentzet, ba, errege, erregean zatzen bostetik bat, eta tratu hori zen, erregea baimena eman, baimenen ordez, e, diru apur bat edo material apur bat jarsetu berak, eta gero besteak gelditzen zen, ba, partitzeko alamanta esate alamanta zen, ba, itxasontzien jabeak hainbeste jasoko zuen, gero marinelak hainbeste, eta horrela, nola denontzako negozio apur bat, baldin eta zerbait jarrapatzen bat zuten, noski? Bai, bai. Azkenian eta borobiltzeko pirata eta korserren arteko ezberdintasunik handirik ez da, baldin eta korsarioek eh, badutela erregen babesa eta lege aldetik legalkiari direla. Bai, eh, korsarioak e, legezkoak, ustez bentsez legezkoa dire, hasiera legezkoak. Piratak zergatik gusten ditugu legezkampo direla? Ba, piratan itxura gurek filibusteroak eta olakoak, Amerikatakoak, han Kuba inguruan eta haiek ja beren erresuma txikiak, beren herri txikiak moldatu da zeuzkaten. Zergatik han aberastasun asko zegoelako eta batez ere ba handik e, e ona ekarritako urreak eta aberastasunak harrapatu ezkero diru asko zituelako, baina filibisteroak berden ziren euskaldunak, berden ziren holandresak, berden inglesak. Oin, hain handia nola zen Ameriketa, ba e, han aberastasun asko zegon eta posibilitate gehiago legez kontra edo erregearen borondatean kontra ba, piraterik keriak horik egiteko. Eta hankokatu ziren jamaika inguruan eta haiez ziren e, piraten ba, etxeak o herriak bezala. Berak e, zeukaten errepublika bezala bat eh, piratena. Diferentea da. Hemengoa ezberdina da. Uste dugu e, eh, pirataak ba, dirala gizartetik kanpora ateratzen ziren e, eh, persona batzuk eta zer, zer harremanik ez zeukatelak beren e, jatorrizko herriekin eta alderantziz da. Mhm. Kogudelak eta basatiak eta ere bizka bat irudimen eta herrikoian hori ere badute? Bai, badute, badute batez ere hori Amerikarrak. Amerika, sea, Amerikan e, bizi ziren gehi ez ziren espatriados bezala, hemen kanpora e, eta beren, beren e, nolabait gizartea o sozietatean formatzen dutenak. Baino hemengoak definitua ziren, baita ere, krudela bai, krudeltasun e, esenpluak asko agertzen dire. Baina baino batez ere hori gure irudi hori ba, telak, frantzez iparraldeko marronbogolari famatuak egin dituen nola ba, agertzen dire nola ba, barku batzutan e, eh, zintzilik eta atzetik eh, txakurrak bota hain gaitzeko eta e, eh, zintzilikatu eta olako, olako batzuk agertzen dire. Bueno, azkenean itsasoko e, bizimodua violentoa zen oso gogorra zen, bortitza zen, eta, eta hori ere piraten munduan ere hori agertzen da baino hemen ere neurriak gordetzen zituzten. Ze azkenean legezko abaldin bazen lapurtzea, baino bizi, bizi moduan olabait e, eh, gordetzea ere bai. Orduan, oitura bat adibidez zen, e, Euskaldunak adibidez joaten ziren eh, bel isle, o bella isla, esaten dena, horre zera bat, e, ugarte bat, bezala, eta hor inguruan, hor inguruan, gero, bordeletik ateratzen ziren, eta La Rocheletik ateretzen ziren itsasoei begira. Haiei begira aber ze harrapatzen zuten. Eta itsaso itsasontzi harrapatu eta hango aberastasuna kendu. Eta gero botatzen zituzten e, eh, hango marinelak belilela han uste zituzten bere kamisa eta erropa eh, aberatzen lakendu eta erropa gutxikin han uste zituzten. Zergatik bazekitelako handik seguru beste bat pasatuko zela eta handik harrapatzeko zituztela eta beren herrira gueltatu. Ja, etzen gaiztakeria zan uste zituzten, ez han uste zituzten, ba, nolabait, abera, beren eh, aberastasunak, beren eh, gauza kenduta gero, ba, han utzi, gero bazekiten haiek errekuperatuko zituztela. Gero, besteak alderantziz hona etortzen zirela eta Euskaldun itxasont, itxasontzia garrapatzen zituztenan, ba, antzerako haik zuten kendu, eta berak ere, uste zituzten, ba, e, ba, ba ondartza batean edo itxasbaster batean, ba, behar bada itxasontzia interesgantea, interesantea bat zen ura ere lapurtzeko, eta gero ba, baita ere ba, beren ondasunak eta gelditzeko. Eta gizona batzutan izatik justen borroka bat ziren. Hor dago, diferentzia bat e, pirata edo korsario batek harrapatzen baldu eh, itxasontzi bat, e, eta frente egin baldin badu, aurre egin baldin badio, orduan borrokatzea eta hiltzea suertatzen zen. Ba, errenditzen bat ziren eta bueno, ba, hemen daukagu hau eta gu legezkoa gera eta gure papela badeuzkagu zuzenean eta bla, askotan kaso ez eginez, baina, baina biztirik uste zituzten kontu, kontua zen, kontra ikia zirenean, edo bombardak eta ikia zutenean, edo arkauzak eta tiroa botatzen ari zirenean, orduan, ba, posibilitatea zen, ba, hiltzea, zertan irentzen den Utsumandoka saio hau eskerak beti bezalague kolaboratzai lei. Charles Bidegen, Marta Lushan, Jose Antonio Azpiazu eta Laurentz Etxegoieni izanuntza eta ahalaz zori ontsu